Pats Paulius maldauju dėl Kristaus romumo ir švelnumo, kuris akise su jumis esu toks nusižeminęs, o už akių taip smarkauju prieš jūs. Aš jūs prašau, kad atvykęs neturėčiau pasirodyti smarkuoliu, pasiryžusiu griežtai sudrausti kai kuriuos, manančius, jog mes vadovaujamės kūno sumetimais. Vis dėlto, gyvendami kūne, mes kovojame nekūniškai mūsų kovos ginklai nekūniški, bet turi Dievo galybę greuti tvirtovės. Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais paimame nelaisvent kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui ir esame pasirengę nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas tik pažvelkite, kas jums po akių. Jei kas tarėsi esas Kristaus, tegul kartkartėmis pats sau tarė. Kaip jis Kristaus, taip ir mes. O jei panorėčiau daugiau pasigirti tą gale, kurią viešpats mums suteikė jūsų ugdymui, o ne griovimui, tai nebūtų man gėdos. Beje, nenorėčiau pasirodyti bauginasius laiškais juk laiškai, sakoma, yra svarūs ir griežti, bet jo kūno išvaizda menka ir iškalba prasta. Kas taip sako, tegul įsidėmiai, jog kokie esame iš tolo ir laiško žodžiais, tokie esame ir vietoje darbais. Mes nedrįstame savęs gretinti ar lyginti su kai kuriais žmonėmis, kurie patys save aukština juk jie matuodami save pagal save pačius ir lygindami save su savimi yra be nuovokos. Nesame linkę girtis be krašto, o tik iki tų ribų, kurias mums Dievas užbrėžė ir kurios siekia lygi pat jūsų. Ir mes nepersistiebėme. Tai būtų, jei nebūtume jūsų, nes juk Kristaus Evangelija jūs pasiekėme. Mes be krašto nesigeriame svetimo darbo vaisiais, bet turime vilti jūsų tikėjimui tarpstant, praukti likščiolinės ribas, kad galėtume nešti Evangeliją už jūsų ribų, tik žinoma nesigirti kito atliktų darbų svetimoje srityje. Kas nori girtis, tesigiria viešpačiu. Ne tas primtinas, kuris pats prisistato, bet tas, kurį viešpats pristato.